سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله All thanks are due to him, the Lord of all the worlds. All praise is due to him. To him. For the mercy He gives us all Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام ala رسول الله سلام من poštovani predsjedatelji alaikum Evo nakon pauze od mjesec dana, malo više od mjesec dana, mi se, hvala Allahu, Đelešanu, ponovo okupljamo na istom mjestu. Mi smo se zadnji put sreli u, septembru, evo sad smo tu od 14. novembra, e, da se zajedno družimo, da zajedno govorimo, sad učimo naš večerašnji gost predavač je profesor Ismir Karaga, profesor islamskih nauka koji je završio fakultet Kovasara, trenutno je na podjetničkom studiju u, Maleziji. Eh, on je zaposlenik dakle, Holland on će nam šala večeras govoriti na temu da li želiš da te Allah zavoli. Ja zaista ne znam jednog muslimana, ne znam koji ne bi željeli da ih Allah Jelšanu zavoli, evo večeras da svi praktično saznamo i za Allahovu pomoć nakon ovog predavanja primjenimo ono, ono, što će na večeras naš gost predavač govoriti. S obzirom da smo već malo temi probili, da ćemo riječ našem predavaču nas obrati i da nam ukaže na koji način da se بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Sva hvala i zahvala pripada samo Allah uzvišeno. Njega obožavamo, njega pomoć i uputu tražimo i neke salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njegovu časnu porodicu, na sahabe, tabiine i na sve oni koji slijede u dobru do sudnjega dana. zatim, večeras ćemo ako Bog da govoriti o jednoj važnoj temi ili možemo reći najvažnijoj temi jer kada te Allah Đelešanhu zavoli, znači da si ti ispunio sve uslove za ulazak u džennet. I kako ćemo to zaslužiti, kako doći do te najveće deređe, mi ćemo se ako Bog da večeras potruditi da to približimo i da u praksu uz Božju pomoć sprovedemo. Nema sumnje da svaki čovjek žudi ka tome da ga Allah Đelešanhu zavoli. Svaki vjernik, to mu je najveći cilj, da Allah Đelešanhu sa njim bude zadovoljan. Nije čudno da čovjek voli svoga stvoritelja, jer ga on stvorio, dao mu sve blagodati ovoga svijeta. I da ja i ti volimo svoga gospodara, to nije čudno, je tako? To je svakom prihvatljivo ali da uzvišeni Allah, svo, Allah voli roba slabašnog, to je uistinu vrijedno pažnje i uistinu velika tema jel, o kojoj treba progovoriti. Allah Đelešanhu u Kur'anu kaže da je jedan od razloga postojanja ljudi na ovome svijetu vjernika jeste da im on svoju ljubav pruži. Kao da hoće da nam kaže, ja sam vas stvorio da bi od vas odabrao ljude koje ću ja voljeti. Allah Đelešanu voli vjernike. Pa tako kaže Ja i alladina amenu me minkum an dinihi fesaufa je'ti Allahu bi qavmin O vjernici, ako se neko od vas od svoje vjere okrene, pa Allah će dovesti zasigurno ljude koju je prvu osobinu spomenuo? Pored važnosti namaza, posta, zakata, hađa, svih obreda, prvo što je spomenuo dovest će ljude koje će on voljeti. Tako da na ovome svijetu moraju biti osobe koje Allah Đelešanuhu voli. Koji su od njega subhanahu wa ta'ala voljeni. Juhibbuhum moju juhibbune. Koji će on voljeti i koji će njega voljeti. Molim Allah Đelešanu da nas učini od takvih. Jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi vseleme govorio je o ovoj temi ashabima. Govorio je o tom uzvišenom cilju da je Allah Đelešanu zavoli svoga roba. Pa kaže, sutra ću dati bajrak čovjeku kojeg voli Allah i njegov poslanik i koji voli Allaha i njegovog poslanika ashabi znajući vrijednost te, te veličine, jeli, Allahove ljubavi, mnogi od njih nisu spavali tu noć. Čekali su jutro ko je taj sretnik. Jer kad te Allah zavoli znači da hodaš po dunjalu kad ti si Pa kaže da su se neki u prvi sah probijali i jel, podizali svoje tijelo da se oni vide, da i Boži poslanik, ali i salatu selam, vidi i kažu da je on taj sretnik. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi salame, gdje je Ali ibn Abi Talib? Bajrak je dao Ali radi Allahu anhu. I pored njega ima koje Allah Đelešanu voli, ali taj dan je sretnik bio Alija radi Allahu ta'ala anhu. Znači pogledajte kako su ashabi željeli da budu od onih koji Allah Đelešanu voli. Ljubav je divan osjećaj. Obuzima čovjekovo srce i razum. Mijenja njegov život. Budi unutar čovjeka čežnju i nadu. Osjećaj koji je potrebniji onom koji voli od onoga koji je voljen. Isto tako ta ljubav prema Allahu Đelešanuhu. Ona je potrebnija nama više nego Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo stvoreni, a u našim srcima je velika energija ljubavi. Ako ne izađe iz nas, izgorjet ćemo od nje. A ko zaslužuje ovu ljubav više od onoga koji je stvorio je u nama? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Najljepše u Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi jeste Možeš da ga voliš svim svojim bićem, da mu se približavaš i noću i danju. Nećeš mu dosaditi, nego će na tvoju ljubav uzvratiti mnogostruko većom ljubavlju. Neće iskoristiti tvoju poniznost da ti nešto uskrati, nego će ti darovati puno više od onoga što si ti tražio. Ti mu daješ svoju ljubav, a on ti uzvraća mnogostruko najljepše u Allahovoj ljubavi. Pred njim možeš otkriti svu svoju slabost koju on najbolje zna i da od njega zatražiš utočište i pomoć u svakom vremenu, on neće iskoristiti tvoju slabost i neće te ostaviti bez pomoći. Najljepše u Allahovoj ljubavi, on je s tobom u svakoj situaciji i u svakom vremenu. Zna ono što kriješ i sve tvoje tajne Zna kada ga pozivaš. Čuje tvoj poziv jer on sve zna i sve čuje. Kada bi ga dozivao satima, on tvoje molbe sluša i neće mu dosaditi tvoje dozivanje. Kada bi ga dozivao među masom ljudi koji povišenim tonom govore, kod njega je više dolazi glas tvoga srca koji doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše ili najljepše o Allahu o ljubavi jeste on će prelaziti preko tvojih pogreški sve dok se njemu vraćaš i tražiš od njega oprost. Neće te poniziti da bi, da bi ti oprostio, niti mržnju prema tebi skrivati kako, bi kako to radi obični ljudi. Najljepše u Allahu o ljubavi Allah ima mnoštvo lijepih imena i svojstava, čija su značenja jasna čovjeku, kako bi stalno ka njemu stremio i od njega oprosta tražio, a ne nekom drugom od koga bi utočište tražio. Najljepše u Allahovoj ljubavi, to je jedina istinska ljubav u našem životu. Ali da li želimo da zaslužimo tu Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav? ovih dana ili dan koji je jučer bio dan Mubarek, deseti dan Muharrama, dan Ašure, sjećamo se jednog od Allahovih poslanika za kojeg je Allah Đelešanhu rekao da ga voli. Znate li koji je to poslanik? To je Musa a.s. Jedan od ulul azm, od pet odabranih poslanika – Pogledajte sada što znači ta Allahova ljubav prema svome robu. Kaže Allah Đelešanhu o Musavu وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَا عَلَى عَيْنِي I ja sam na tebe, o Musa, svoju ljubav spustio i kako bi nad mojim okom odrastao. Kako bi te ja odgajao, o Musa. Kažu komentatori Kur'ana, jedan od njih je Ibn Abbas. Allah ga je zavolio i učinio da ga svi voli. Allah ga je zavolio i učinio je da ga svi ljudi vole. Sad se malo vratimo na život tog Allahovog poslanika Musa a.s. Mnogi danas ljudi žale se, kaže ako me Allah voli što me na kušnje stavlja. Neimaština, nedaće, prijatelji me ostavljaju, rodbina me ostavlja i tako dalje. Ako me Allah voli, zašto sam na iskušenjima? Pogledajmo život Musale i Salama. Od kako je poslan pa do njegovog završetka sa ovoga svijeta pun je iskušenja. Ali dobro zapamtite ovu, ovaj ajet. Ja sam na tebe, o Musa, svoju ljubav spustio. To znači da ga Allah Đelešanu čuva u svakom trenutku. To znači da mu je Allah podrška u svakom vremenu. Tek što je došao na ovaj svijet, dolazi mu iskušenje. Kakvo je iskušenje? Allah Đelešanu naređuje njegovoj majici. I baci ga u more. Zamislite majka koja čeka svoje dijete, toliko i dođe sinčić, a lijep. Allah Đelešanu naređuje i baci ga u more, da ne bi faraon uzeo ga, jeli, kao što je običaj bio tada, da svu mušku djecu pogubi. Nemoj se bojati, baci ga u more. Allah Đelešanhu, gdje šalje Musa ali i selama? Dolazi na vrata faraonova. I prvo kome je ulio ljubav u srce prema Musau jeste faraonova žena. Čim ga je ugledala, osjetila je tu ljubav koju je Allah Đelešanu spustio na njega. Tako one koji Allah voli. Allah Đelešanu da da ih ljudi voli. Čim ga vidiš, osjetiš veličinu Allahove ljubavi kod te osobe. Musa i selama kažu kogod bi ga vidi zavolio ga od prvog pogleda. Tako dolazi i Allah Đelešanuhu da da ibret svim silnicima do sudnjega dana. One koje ja volim nećete im moći ništa nažal učiniti odgajat će se u tvojom, tvom dvorcu Musa, ali i selam, u dvorcu Faraona. Ti koji si naredio taj zločin, on će u tvom domu odrasti, da bi na kraju vidio svojim očima propast koju će ti Allah Đelešanu propisati. Musa, ali i selam, kada je ubio jednog čovjeka, jel, od Benu Israila, poznat, jel, je taj slučaj, bježi od svoga naroda odlazi od svoga naroda i nakon izvjesnog vremena Allah Đelešanu mu naređuje o Musa, idi Faraon, on se osilio. Zamislite taj događaj. Pobjegao si od njega, bježiš bojeći se da ti neće kakav nešto nazao na nanijeti. A onda ti dolazi naredba od Allaha, o Musa, idi opomeni faraona. Pa Musa a.s. traži tad, o Allahu, ja imam svoga brata Haruna, pa pošalje njega sa mnom jer je on rječitiji. Pa Allah Đelešanu šalje, Haruna zajedno da pozivaju, Musa, da pozivaju Faraona. Znači tad Musa a.s. znao je da ga Allah Đelešanu neće prepustiti samom sebi ali nije bilo toliko ubjeđenje koliko koje ćemo poslije osjetiti jel, u sljedećem događaju koji je vezan za Musa a.s. To je kada Musa a.s. bježi sa svojim narodom ispred faraonove vojske. I dolaze do mora. Ispred njih more, a iza njih faraonova vojska. Tad rekoše oni koji su bili sa Musaom, وقال ashabu Musa inna le mudrakun. Oni koji su bili sa Musaom rekoše, sad će nas stići, nema izlaza. Ispred nas more, a iza nas faraon. Tad Musa, alaih selam, prisjeća se riječi, onaj koji me je sačuvao dok sam bio dijete u kolijevci od faraonovog noža, onaj koji me sačuvao kad sam poslije ponovo otišao faraonu, kella Inne maja rabbi sa jehdin. Nikako. Oni nas neće dostići. Sa mnom je moj gospodar koji će me na pravi put izvesti. Pogledajte Musavu ali i selam vježenje. jer je znao da ga Allah Đelešanuhu voli. Šta je to izbavilo Musa od faraonovog noža? To je Allahova ljubav. Šta je to izbavilo, izbavilo Musa i njegov narod od faraona i njegove vojske? To je ljubav Allaha Đelešanu prema Musa a.s. Uzroci od Allahu, za Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav, jel, kako bi je pridobili, mnogo je tih uzroka, a mi ćemo spomenuti ono što je najvažnije. Kako ćemo dostići tu Allahu Đelešanuhu ljubav? Prvo čime ćemo je dostići jeste bogobojaznost strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada učenjaci govore šta je to bogobojaznost, da bi nam približili kažu to je da, presta, da postaviš pregradu između sebe i griješenja. Da ti grijeh bude stran. Ili u, drugom, u drugoj definiciji da te Allah Đelešanu ne nađe na mjestima koje on ne voli. To je bogobojaznost, tako jednostavna. Da znaš ono što valja i ono što ne valja. Znaš da tebi, tebi kao vjerniku nije mjesto na takvom mjestu. Ne može biti i tamo i Moraš biti u društvu koje Allah Đelešanu voli. Moraš raditi dobro i biti daleko od zla. To je bogobojaznost. Kaže Allah Đelešanu, a jest samo onoga ko obavezu svoju ispuni i bude bogobojazan, Allah voli. Sura Al Imran 76. ajet. Onaj koji obavezu svoju ispunjava i bude bogoboja takvog Allah Đelešanu voli. Drugi uzrok Allahove Đelešanu ljubavi jeste tevekul. Oslonac na Allaha Đelešanu. A oslonac je jeste da čovjek uzme za sve sebebe, za sve uzroke. Da uradi sve što je do njega. I onda na kraju kaže ja se oslanjam na Allaha. A ne kao što danas mnogi radi. Nikakav uzrok ne uzme, niti sebeb da dođe do nekog jeli, stvari koje želi i onda kaže ja se oslanjam na Allaha. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِزَيْ نَحْلَةِ تُسَاقِتَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا O Merjema, kada je Merjem, salam, bila na porođajnim mukama, Allah Đelešanu je kaže, o Merjema, zatresi palmu pa će ti spasti lijepe i svježe hurme. Moga Allah Đelešanu dat da same spadnu hurme, ali zatresi ti Merijema pa će ti spasti lijepe i svježe hurme. Uradi ono što je do tebe i onda se osloni na Allaha Đelešanuhu. Kaže Allah Đelešanuhu فَإِذَا زَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ A kada se odlučiš, onda se pozdaj o Allaha, jer Allah voli one koji se na njega oslanjaju. Ovo je za razmišljanje koliko se mi uistinu u našem životu u Allaha pouzdamo. Ljudi su stalno između dvije krajnosti. Jedno je da pretjeruje, a jedno je umanjivanje. Mnogi ljudi jel, ne uzmu za uzroke, a na drugu stranu, mnogi ljudi nemaju tog oslonca na Allaha Đelešanu nije samo nedostatak, nedostatak materijalnih sredstava i ovodunjaličkih blagodati dokaz nesreće ljudima. Naćete danas da se najviše samoubistava desi u zemljama koje su najrazvijenije zemlje. Zbog čega? Jel zbog toga što nemaju imetka? Ne, naprotiv. Imaju imetak, ali nemaju onog oslonca koji vjernik ima. To je da se osloni na gospodara svoga. Ono što mu je on udjelio dobra, da kaže to mi je od Allaha i niko mi to ne može uzeti, niko može donijeti išta više od ovoga. Kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Onaj ko se od moje upute okrene, daćemo mu da živi teškim životom. Onaj koji ne zna za Allaha, koji ne zna u svome životu da kaže, eh, ja se na svog gospodara oslanjam. Ja od njega tražim prije nego što tražim od bilo koga. Kažu učenjaci šta je tu maišetan banka, taj težak život od koga mnogi danas pati. Sjednete sa čovjekom, ne zna šta bi sa sobom. Sve mu dosadno. Ima sve, a nema ništa. Kažu ma išetan banka ili težak život, vam život jeste da čovjek posjedi ono što bi trebalo čovjeka da čini sretnim posjeduje sebebe ovo a nema sreće. To je taj maišet manka, težak život onome ko se okrene od Allahove Đelešanhu upute. Zato u našem životu moramo predati naš slučaj Allahu Đelešanhu. Nakon što uradimo ono što je do nas, onda se moramo osloniti na njega. Kao što kaže Allah Đelešanhu, i ti se osloni na onoga koji je vječan. Onoga koji u svakom trenutku bdije na tobom, zna tvoje stanje, zna tvoj slučaj. Zašto na njega da se ne osloniš? I to su oni gajbijati, ono što je nama nevidljivo, a koje samo vjernik u svome srcu osjeti. To te niko ne može vidjeti u tvom srcu, da li se oslanjaš ili ne oslanjaš na Allah. A to je dokaz koliko voliš svog gospodara i kako ćeš zaslužiti njegovu subhanahu wa ta'ala ljubav. Treća osobina sa kojom možemo zaslužiti Allahovu ljubav jeste sabor i strpljenje koje se dijeli na tri dijela. Prvo je sabor u pokornosti Allahu Đelešanu. Mnogi ljudi misle kada spomene se sabor, e to je samo da u nedaćama saburamo. Sabor može biti i u pokornosti Allahu. Da je čovjek ustrajan u dobrim djelima. Da ne propušta Allahove Đelešanu obaveze. Ono što mu je naredio, ono što mu je kao farz propisao. Da je ustrajan na pravome putu. To je sve sabur. I možemo reći da je to najvrijedniji sabur. Jer u današnjim vremenima vidimo mnogo ljudi koji su godine proveli Allaha moleći preko noći ostave to sve. Je li to najveći gubitnik? Veći od onoga koji je izgubio nešto od odunjaličkih dobara. Kao što kaže Kur'an, reci u najvećoj su propasti oni koji su upropastili sebe i svoje porodice. To su najveći gubitnici na onome svijetu. Zato, jel, da bi, da bi došli do Allahove Đelešanu u ljubavi, moramo prvo biti saburli u pokornosti njemu. Da kada dođe Allahova naredba, da joj damo prednost nad našim prohtjevima i nad onim što nas pozivaju drugi od onoga što Allah Đelešanu ne voli. Druga vrsta sabura jeste sabur od činjenja grijeha. Da kada si u stanju da počiniš grijeh, niko te ne vidi, ali znaš da te tvoj gospodar vidi ti to radi njega ostavlja. Što je taj sabor? U jednoj predaji je došlo da je Boži poslanik sallallahu alaihi rekao doći će ljudi na sudnjem danu sa dijelima poput brda. U ljudskim očima djela su im ogromna. Pa će ih Allah želešanu fejeđalu Allahu fejeđalu Allahu pa će ih Allah u prah i pepeo pretvoriti. Pa sahabi je, Allahu poslaniće. Zbog čega? Šta su ti ljudi toliko zgriješili da su tako dobra djela jel činili, a sve ih Allah u pepeo pretvorio. Kaže, kada bi se odvoji ili osami, prijeđi bi Allahove granice. Pred ljudima maša Allah, ali kad su sami, druga priča. Kada ih niko ne vidi, drugi to ljudi. To su ti koji, kojima će njihova djela propasti na onome svijetu. I treća vrsta sabura jeste sabur na iskušenjima koje zadesi čovjeka. Kada čovjeka zadesi nešto od nedaća u pogledu njegovog imetka, porodice, bolesti i čovjek osaburi to je taj sabor koji se traži da bi čovjek zaslužio Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav. Kaže Allah Đelešanu u suri Ali Imran, a koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonili zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile i nisu posustajali, niti se predavali, a Allah voli one koji su strpljivi. A Allah voli one koji su saburli. Četvrta osobina onih koji Allah voli i koji će Allah zavoljeti jeste pravednost. Pravda u svim stvarima. Pravda kada se radi o bliskoj osobi tebi i o najdaljoj osobi muslimanu i nemuslimanu. Prema svima pravedno postupati. Mnogo je primjera i to ćete naći samo ovoj din, dini islamu, gdje nema nešto ispod stola. Snaga čovjekova se ogleda kada si snažan, a tolerantan si. Ne kada si slabašan, nego kada si snažan. Pogledajte u životu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi kad su muslimani bili najjači, kakve hadise izrekao? Men aza zimijen faqad azani. Onaj ko ezijeti nemuslimana u muslimanskoj zemlji, zemlji kao da je mene ezijetio. Kao da je mene uznemiravao. Samo je žalosno što se mi muslimani ne znamo suprostaviti onima koji nas napadaju. Ovo nije skriveno. Ovo su hadisi Božijeg poslanika, ali i selam, izrečeni prije 1400 godina. A mi se stalno branimo nečim. Kaže onaj ko je zijeti nemuslimana u muslimanskoj zemlji, kao da je mene ezijetu i meni nepravdu činio. To su vrijednosti Islama. To je pravda Islama. Boži poslanik sallallahu alaihi prema najbližim svojima je rekao da kada bi uradili nešto što Allah Đelešanu je zabranio i prekoračili granicu, da bi oni prvi pravdu osjetili. Nažalost, danas najmanje pravdi je ostalo među ljudima. Jedan od islamskih učenjaka, šehul Islam ibn Taymije, kaže Allah Đelešanu će pomoći zemlju, zajednicu, državu koja nije muslimanska, a pravedna je, a prepustit će ili neće pomoći zemlju koja je muslimanska ako je nepravedna. Allah Đelešanu voli pravdu i voli pravednost. I nemojmo čekati da će nas Allah zavoljeti prije nego što budemo pravedni. Ako si na poslu i mogućnosti si, jel, da zaposliš onoga koji ima struku ili svog bližnjeg, daj prednost onome koji je stručan. I tako u svemu. Zamislite kako bi se stanje promijenilo. Mi stalno gledamo kako će nekako se odozgo doći neki veliki um mudrac, veliki političari promijeniti stanje u državi. Mijenja se od nas samih. Mijenja se od nas samih. Koliko mi pravde u svome životu imamo, toliko će pravde biti u društvu. Toliko će pravde biti u našoj, u našoj zajednici. Kaže Allah Đelešanu, ako im budiš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. Jer Allah voli one koji su pravedni. Peti uzrok Allahove Đelešanu ljubavi jeste teuba. Puno kajanja i traženja oprosta od Allaha Đelešanu. Mnogi ljudi misle to je samo za one koji su griješnici, koji velike grijehe čine. Allah Đelešanu u Kur'anu čak poziva i vjernike. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ I pokajte se svi Allahu, o vjernici. O vjernici. Čak kada namaz obavljamo i predamo selam, šta prvo kažemo? Estagfirullah, estagfirullah. Izlaziš, izibaziš, ali opet tražiš oprosta od Allaha Đelešanu. Ako je slučajno bilo čak i u tom namazu slabosti ili nisi upotpunio ili nisi bio prisutno namazu i tu tražiš oprosta od Allaha Đelešanu. Zato je na nama svima da se kajemo i zatražimo oprosta od Allaha Đelešanu kako bi zaslužili njegovu ljubav Kaže Allah Đelešanu, Allah zaista vole one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Šesti uzrok Allahove Đelešanu ljubavi jeste slijedjenje pravoga puta. Slijedjenje onoga što je Allah Đelešanu objavio i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. U svim sferama našeg života ashabi su rekli za jedan kuranski ajet da je to ajet kušnje. Ajet koji mjeri naš iman. Svi kažu vjernici, mi volimo Allaha. Pa kažu onda je Allah Đelešanu objavio jedan kuranski ajet koji je, koji je mjerilo imana našeg. Koji je to ajet? قل إن كنتم تحبون الله Reci ako Allaha volite, mene slijedite. Pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Ako hoćeš Allahovu ljubav, moraš voljeti poslanika sallallahu alaihi sallam. Ne samo ga voljeti, nego ga i slijediti sa svime onim s čim je on došao. Jer je on došao da protumači nam Kur'an. Došao on da nam najbolji praktični primjerom pokaže kako se Kur'an i kako se Islam živi. I zato ako hoćemo da kažemo da volimo Allaha i da nas Allah voli, moramo slijediti ono što je došlo u Kur'anu i ono što je došlo od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a u tome je uputa do sudnjega dana svim ljudima. Sedmi uzrok Allahove u ljubavi jeste obavljanje na fila pored farzova koje Allah Đelešanu propisao, jeste da čovjek čini mnogo na fila. Svi ljudi ne mogu biti isti u pogledu na file. Nekom je Allah Đelešanu olakšao učenje Kur'ana i svi ga trebamo učiti. Ali nekom je uljepšao taj ibadet tako da ne može bez tog ibadeta. Nekom je olakšao zikr spominjanje Allaha Đelešanu, pa tako da ne može bez tog ibadeta. To je kao kisik za njega. Gdje god ide, spominje Allaha Đelešanu. Nekom je Allah Đelešanu olakšao da puno voli udjeljivati ljudima, da dijeli sadaku. Nekom je Allah Đelešanu olakšao da voli da bude u ispomoći svojoj braći muslimanima, da ga može u ponoć prozvati i on da mu priskoči u njegovu jelu potrebu. Allah Đelešanu je svakom olakšao jedan od tih ibadeta. I to su sve na file. Čovjek vjernik treba da se trudi da od svega toga ima. Ali ono od tih na fila kojima je Allah Đelešanu uljepšao treba da Allahu zahvali na toj blagodati da što više čini to, čini to dobro. Kaže uzvišeni Allah u hadithu kuci koju prenosi je da je poslanik s.a.v. rekao kaže uzvišeni Allah ko neprijateljuje sa mojim dobrim robom, evlijom, ja sam mu obznanio rat. Ničim se moj rob ne može približiti kao što se može približiti na filama. Sa onim što sam propisao kao farz. A moj rob će mi se približavati na filama sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, bit ću sluh njegov koji sluša. Bit ću vid njegov kojim gleda. To jeste, on neće slušati ništa osim onoga što ja volim neće gledati ništa osim ono što Allah Đelešanu dozvolio da gleda. I neće koračati osim ka halalu. To je taj čovjek koji se približava Allahu Đelešanu. Ljudi često i većina ljudi obavi farzove, ali na file su te koje te čuvaju da ne ostaviš farzove. Jer farz, je granica. Kada dođeš do farza, šetan je blizu da te pokori i da te odvede u svoj tabor. Ali kada imaš na fila, to je jaka odbrana od šeitana i njegove, njegove vojske. Osma osobina s kojom Allah Đelešanuhu, jel preko koje ćemo zaslužiti Allahov ljubav, jeste skromnost na dunjaluku. Svi se pitamo šta je to skromnost, je li to da čovjek bude siromašan? Skromnost je čovjek može da bude i bogat, da ima sasvom mnogo imetka, ali da mu njegov imetak bude u džepu, a ne u srcu. Da ga on ne vodi u njegovom životu, nego da zna taj imetak na pravi način potrijebiti. Da zna da u njegovom imetku ima prava i za one koji su siromašni. Kaže Allah Đelešanu, وَآتُوهُمْ مِمَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ I dajte im od Allahovog imetka koji vam je dao. Pa imetak kojeg ima što je Allahov imetak. I čovjek bogat, čovjek koji ima, koji je imućan, bolji je od onoga koji nema ako udjeljuje, ako daje pravo tom imetku. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Budi skroman na dunjaluku pa ćete Allah voljeti. Kloni se onoga što je kod ljudi, voljet će te ljudi. Ako hoćeš da te Allah Đelešanu voli, budi skroman. Budi ponizan prema ljudima. Nemoj se uzdizati. Svima nam se vratiti u istu kuću. U kabur ničiji nije bolje okićen. Svaki je isti. Ne piše iznad nekog jeli ili nalazi se unutra nikog koga dvorac, osim ako Allah Đelešanu ne da ono što je kod njega pripremljeno. Tamo se vraćamo svi u istu kuću. Sada ćemo nešto još ukratko reći o znakovima Allahove Đelešanuhu ljubavi prema stvorenjima. Kako ćemo znati da nas Allah Đelešanuhu voli? Oradili smo sve ovo što smo spomenuli. Sve ove ibadete imamo pri sebi. Kako ćemo sada znati da nas je Allah Đelešanuhu zavolio? Prvo prvi e, dokaz ili ono što ukazuje da nas je Allah Đelešanu voli jeste ispravno postupanje u svim situacijama. To je taj teufik, uputa od Allaha Đelešanu. Nekad čovjek sam sebe zapita kako sam ja mogao da to dobro učinim tad. Iako ga možda nisam ni želio, ali kao da me je nešto tjeralo da, da to dobro učinim. To je taj teufik od Allaha Đelešanu. Ne da ti da činiš zlo, upućujete na ono što je dobro. Znak je da te Allah Đelešanu voli da te ne prepušta samom se I daleko je od svega onoga što Allah Đelešanu ne voli. Da mu uputu da pravo postupa u svakom trenutku, a isto tako daleko je od svega onoga što je zlo. Daleko je od svega onoga što Allah Đelešanu ne voli. Drugi znak Allahove subhanahu wa ta'ala ljubav prema stvorenjima jeste uslišavanja dova kod Allaha Đelešanu. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu u hadisu kuci Ničim se moj rob ne može približiti osim kao onim što sam propisao kao fars koji smo spomenuli hadis. A na kraju kaže ako on zatraži nešto od mene, ja ću mu se odazvati. Ako zatraži kod mene utočište, ja ću mu dati. To jeste to osobi će dove biti primljene. Osobi koja se kaje Allahu Đelešanu. Dova njegova će biti primljena. I to je znak da je Allah Đelešanu zavolio osobu. Mnogo je ljudi koje mi smatramo beznačajni, a koji su kod Allaha Đelešanu možda na velikim deređama, na velikim stepenima. Nije znak da je neko učen, ili neko da je, ima neku diplomu da je zaslužio tu Allahu Đelešanu blagoda da se njegove dove primaju. Može to biti neki skromni čovjek koji ljudi ne poznaju. Nebitan je pod navodnim znacima u njihovom životu, ali je kod Allaha Đelešanu bitan. Za vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alaihi selleme, bio jedan ashab po imenu Zahir. Kad bi god dođe u Medinu, donese bi Božijem poslaniku sallallahu alaihi sallam, nešto iz pustinje, jer on je bio čovjek beduin, uzgajao je stoku i donesi bi nešto od mlijeka, od sira Božijem poslaniku sallallahu alaihi a on bi za uzvrat mu nešto što je u Medini bilo poput e, hurmi i tako dalje. Jedne je prilike došao je tražiti Božijeg poslanika alaihi salatu selam kući i nije ga našao. I rekle su supruge Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam otišao je na pijecu. Taj ashab odlazi tražiti Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Nije ga našao. Božiji poslanik se vraća kući, kaže dolazio te tražiti zahir. Obični čovjek, beduji, nepoznat. Poslanik sallallahu alaihi sallam, najodabranije stvorenje, vraća se da ide tražiti tog običnog čovjeka, običnog muslimana iz pustinje. Kada je došao na pjecu, Vidio ga je ozada i prišao mu je Boži poslanik sallallahu alaihi vseleme i zagrlio ga i rekao ko će kupiti ovog odbjeglog roba? Pa je on rekao Boži poslaniće ko će mene kupiti? Ja sam. Boži poslanik se htio našaliti sa njim. Ja sam nebitan. Tad je Božiji poslanik iskazao jednu jel, zlatnu rečenicu koja da je kod naših vladara i kod naših ljudi uistinu bi vladali srcima ljudi. Kaže, bel ente inda Allahil galija zahir. Ti si kod Allaha skupi vrijedan o zahir. Da kod tebe bude vrijedan onaj koji čisti ulicu. Ne možemo svi biti inženjeri, ne možemo svi biti doktori. Mora neko ulicu čistiti. Kad pošteno zaradi svoj posao, treba da ti bude drago kad tu osobu vidiš. Otku znaš, možda je njegova dova Allahu draža od tvoje. Možda je on ta osoba koja Allah Đelešanuhu prima dove i otklanja od nas sviju nedaće. Rubbe ešat akbar, lau aksam ala Možda čovjek koji je prašnjave kose, nebitan kod ljudi, siromašan, kod Allaha draži, Allahu draži od ovih koji imaju imetak. Ne znamo mi ko su ti. To samo Allah subhanahu wa ta'ala poznaje. Znači, jedan od znakova da Allah Đelešanu voli osobu jeste da se njegove dove primaju. Treći znak da Allah Đelešanu voli neku osobu i sa ovim ćemo ako Bog da i završiti jeste da će ova djela i riječi biti prihvaćene kod ljudi. Da kada govori dolazi do srca ljudi njegove riječi, njegova djela. Nikad više nije bilo govora o dobru kao što je danas. Nikad nije bilo olakšano čuti informaciju o dobru kao što je danas. A možemo primijetiti da je sve manje dobro. Zbog čega? Zato što dobro se ne mjeri po količini koliko ga ima u društvu. Jer koliko je izrečeno govorom o, o dobru. Nego koliko je u praksi to djelo postoji među nama. Tako čovjek koji Allah, koji Allah Đelešanu voli, njegove riječi bit će prihvaćene. Kaže poslanik sallallahu alaihi selleme, kada Allah Đelešanu zavoli nekog groba, pozove Džibrila i kaže mu, zaista ja volim tog i tog groba, pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril. A zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa im kaže, Allah je zavolio tog i tog groba, pa ga zavolite. Zatim ga zavole i stanovnici nebesa. A zatim mu se spusti Kabul na zemlju. Njegove riječi i njegova djela bivaju prihvaćena kod ljudi. Šta god kaže, dođe u srce. Jer govor izlazi iz srca u srce, a ne sa jezika u srce. Čovjekova djela govore o njemu. Kažu više od onoga što on svojim riječima kaže i biva prihvaćen kod ljudi. Na drugu stranu ćete ljude koji su retoričari, koji dobro zna govoriti o vjeri, ali neće da uđe u srce. A li da ga djelo poprati. Zašto? Daleko od Allahove ljubavi. Allah Đelešanu kada zavoli da kabul čovjeku u njegovim riječima i u njegovim dijelima. Ja molim Allaha Đelešanu da nam da tu svoju ljubav, jer ona je uistinu nešto najvrijednije što možemo na ovome svijetu da dobijemo. A Allah Đelešanu kaže, ja ću zasigurno prostiti onome ko se pokaje, uzvjeruje i dobra djela čini. Molim Allaha Đelešanu da nas uči koji će dobra djela činiti, koji će se truditi da svojim postupcima zasluže njegovu ljubav subhanahu wa ta'ala, da budu od sretnika dok su još i na ovome svijetu. Amin. Subhanak Allahume bihamdik. Ašhadu an la ilaha illa ant. Estakfiruke wa etubu lejk. Wa jazakumullah khairan. Da Allah Đelšanu nagradi naše večerašnje predavače, da ga gospodar na desu i zemlje zavoli, kao i sve vas koji smo, sve nas koji smo ovdje večera došli, nadam se da ste zapamtili ovih osam način osam koraka, kako i na koji način i Allahu veličanu ljubav, nećemo vas pitati koji su, očeva neki od vas vam poslije predavanja pitati, tako da ona inšala vidit ćemo se mjesec, onaj, e, na, u našoj tribini, bit će neki, dakle, budi predavač, neko drugo predavanje, ja ih putem vas pozivam, još uvijek ne znamo datum, ali bit ćete obavješeni kao i do sada. Subhanallah, walhamdulillah, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله All thanks are due to him, to him. The Lord of all the worlds, all praise is due to Him. For the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. To Him belongs the universe. To him belongs the stars. To him belongs all life forms. To him belongs our hearts. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Every day we should pray, should pray. five times a day.